selam kada je zabranjeno klanjati, to jeste u kojim vremenu u toku dana. Kada je vaktu nehi? Zabrana slobodne na file je nakon salat al-asr, kindijskog namaza i nakon sabarskog namaza. Znači, bad al-asr, dok sunce ne pređe, nemamo slobodnu na filu da klanjamo, ako nema sebe. Isto tako posle farda sabarskoga, nemamo znači, na filu slobodno da klanjamo. I u vremenu kad sunce izlazi tačno u tom periodu, kad je tačno na zenitu i kad zalazi. U tim periodu trebamo izbaći, izbjeći namaz.